Hermes kai Teiresias Hermes boulomenos ten Teiresiu mantikene peirasai ei alethesesti klepsas autu tus boas ex agru heke pros auton eis astu homoio theis anthropoi kai para parautoi Parangel de detoe teiresiae tes tu zeugus Apoleias, paralabon ton hermen, hecen eisto proasteion, oio non tina peri tes clopes skepsomenos, cae tutoe pareinei legein hotiana thease tai orneon kai ho hermes tomen proton theasamenos aeton ex aristeron epi dexia periptamenon ape engelen autoe tu e pontos me pros autus tuton einai ec deutero idona coronen epitinos dendru cathemenen cae pote men ano blepusan pote de eis gen cyptusan ed elos en autoe hode hupotuchon efe al haute ge he corone diom tonte uranon kai ten gen hoti an su theles hemautu hem boas apoleepsomai tout oi toi logoe chresaito antis pros andra klepten